bivuye ku muriro wadutse mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu ushira umunsi wa gatandatu wiyindwi turiko turarangiza ivyo bimaze kwibonekeza mu bice bitari bike bitandukanye mu gihugu rimwe na rimwe ho isoko naho iba yarasubiye kubaka kubakwa igasubira kwadukamwo umuriro nk'uko byabaye ubwa mbere nitwodondagura aho bimaze gushika mbegaho inyifato ibereye mu gihe uwo muriro wadutse ni iyihe hakwiye iki kugira ngo iyo miriro ntisubire kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi nivyo dushimikira ko muri kino kiganiro abari mu makungu murazi ko kino kiganiro ari mwebwe cagenewe muraheza mutwakure mu nimero mutanguza akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu canke itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu zose zifise whatsapp alphonse kubw'imana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro muri kumwe nanje alain desire bukeye neza tubahaye ikaze mwuzukuru wanje twebwe kera twarafashanya twari twunze urunani rw'intamenwa sogokuru anyishuye ku kibazo nari mubajije nimega sogokuru kera amwe mwabigenza gute mu gihe cy'amakuba mu nyishuye ama icyo gihe byumvikana ko batatana mu ndagano ko batatana mu ndagano mukurindira rero yuko umutumire wacu ashika ni opesin anise nibaruta hasanzwe ari cegera c'umukuru w'igipolisi kijeje gukinga impanuka munyamabanga mukuru w'umugwi w'igihugu ujeje gukinga no gutabara mu gihe cibiza n'isibe mukanya araza kudushikira ariko hari uwamaze kutwakura alo alo yambu neza ndabaramukije amahoro cane tuvugana nande eh jewe nitwa uh... Kiyore Apollinaire nkaba ntuye mu Bwongereza Kaze Apollinaire Eh, nkaba ndicegera cy'ubushinzwe porotegisiyo sivire mu mujyi wa london ehe murongoye nyine ibyo turi ko turavuga uno munsi kaze muri karadiridimba eh, murakoze cyane ego mukurindira ko umutumire wacu ashika kumbure mu kanya araza kudushikira mwebwe eh, muramaze kubona mu masoko y'i Burundi rimwe na rimwe iyo miriro yaduka mwebwe mufatiye naho mutumbereye mwe mubona ibi biba bivuye kuki Eh, murakoze cyane mm-hmm. eh, turabye eh, ingene ibi bintu by'amasoko ingene ziguma zisha mu burundi mm-hmm. turabona yuko hashobora kuba harimo ingorane mm-hmm. kumbure zifatiye ku buryo buke kumbure ah, abashinzwe kumbure bijya bintu byo kuzimya imiriro abapolisi cyangwa bajya bakora mu ambiranse kumve badakwiye cyangwa mm-hmm. badafise eh, uburyo bwo gukora twibaza yuko igihe baba barongejwe ibisabwa n'amategeko mm-hmm. eh, bakagira ubumenyi bukomeye bukwiye bakagira n'ibikoresho bikwiye twibaza yuko eh, ibyo bintu by'amasoko byogabanuka ego kiyori kiyori kiyori ego mu kurindira mu kurindira yuko muvuga icya kabiri muri ko muravuga muti igipolisi ko kiba gifite ubushobozi bukomeye reka mbanze nakire eh, wa mutumire wacu arashyitse hano muri studio Opesin Anise Nibaruta ni umunyamabanga mukuru w'umugwi w'igihugu ujeje gukinga no gutabara mu gihe cibiza n'isibe usanzwe kandi uri n'icegera c'umukuru w'igipolisi kijeje gukinga eh, impanuka mbonera n'akajya ko abandi barundi bose bahaye baratwumviriza nongera nshimira ntare yashoboye kuntumira murakoze cyane murakoze e, ego kiyori apolineri rero mwumvirije muhejeje kuvuga ibijyanye n'igipolisi muti rimwe na rimwe hari aho kiba gifite ubushobozi budakwiye e, ikindi gikurikira n'ingene habaye ibyaduka bashobora gukorera hamwe wose umwe akaba yumva ibyo atezwa gukora kuko eh, mfatiye akarorero nka ngaha eh, mbaye mu bwongereza mhm. iyo habaye icaduka usanga umwe wese azi akazi kiwe ni ukuvuga yuko umupolisi mhm. cyangwa ujya azimya umuriro cyangwa ujya aje na barazi umwe wese akazi ajejwe ibi rero birafasha mu gucungura umuhanda birafasha birafasha mu gucungura umwanya iyo uhaye uragerageza nko gutabara ubuzima bw'abantu cyangwa ibintu biba biri ko birononekara kuko umuntu wese aca akora akazi ajejwe hanyuma ntihabeho akajagari mu byo bakora yego sinzi yuko kiyori muri ko muravuga nk'uko aho mutumbereye i Londres uko mubikora urabye none uko mu burundi biza birashika rimwe na rimwe hari n'igihe isoko yahiye isubira gusha n'irindi rikurikira mwebwe mufatiye aho muri nikihe ni ikihe mwo mwoho burundi kugira ngo nabwo bumenye gukinga neza iyo miriro ntisubire kwaduka Eh, nibaza yuko eh, nta forumire ihari mugabo ndabye ingene tubikora ngaha mu bwongereza iyo habayeho ibyaduka mhm. ikintu dukora duca tubanza kuraba eh, igituma byabaye mhm. hama muri izo turabye igituma cyabaye tukaraba icyabiteye tukaraba ingene bitoshobora kuba muri kazoza yego ko mbere na joyingira nk'abandi barundi bose ntubaza nti kubera iki ibintu byama biba eh, ni igiki ubu twereka yuko izindi impanuka nk'izi ziranga amasoko kubera nk'isoko yo mu kamenge igihe kabiri mhm. ni iki eh, kitwemeza yuko gatatu koko katazoshoboka mhm. ego murakoze cyane mubwire ibihe byiza murakoze ego ibihe byiza ah, mutwumviriza muri Londres mu Bwongereza reka rero tugaruke hano muri studio umutumire wacu Opesin Anise baruta eh, mushitse ukiyore Apollinaire wo mu Bwongereza ariko arashikiriza ivyiyumviro vyiwe eh, mukurindira ko muza kumwishura tutubazo eh, kumbure muvuze isoko ya Kamenge ko mwagire munajeyo umushikiranganje wa mbere yarashitse muri kijya kibanza Alain Guillaume Bunyoni yasavye yuko amatohoza yotangura kugira hamenyekane icatumye mujyamuriro waduka uno munsi hari kiramenyekana murakoze cyane kuri icyo kibazo mhm. eh, nibyo umushyikiranganje wa mbere yarahashitse yahashitse mbere akurikira umukuru w'inama nshingamateka yarahavuye mhm. eh, hanyuma rero yarasabye yuko kandi yarashikije yuko amatohoza aca atangura kugira ngo tumenye icatumye ijya soko ya kamenge isubira gusha nk'uko apolinere yari karabivuga mhm. rero twebwe muri protection civile nti twebwe tugira amatohoza twebwe mhm. turabanguka iyo baduhamagaye hama rero tugatabara tukazimya umuriro ariko igipolisi cy'inyamiramabi iryo twita police judiciaire niyo eh, ica icaho dupfuye igaca igira amatohoza ubu rero amatohoza ariko karaba. tubarindira gatoya bakatumenyesha icatumye isoko isha neza na neza Eh, niyumvire yuko mu masaha mirongo ibiri n'ane aheze igikorwa bataragiheza tubaha akanya rero icyo gikorwa bakirangize batubwire neza icyatumye yasokisha ego rimwe na rimwe amasoko iyo iyo yahiye eh, turabona bamwe n'abandi bashikiriza ibyiyumviro bitandukanye bakagira bati hari usanga amasoko kumbure uburyo yubatse eh, canke uko babyifatamwo abadandaza bo nyine ubwabo mbega imvo mwogira muti muri rusange zituma imuriro waduka mu masoko n'izihe eh, muri rusange imvo zituma amasoko asha cyane cyane eh, icyo navuga eh, n'imiriro bacana mu isoko hanyuma bakagenda batayizimije mm. urabye ibidandazwa badandaza nk'amamesa cyane cyane bayarangura bayakura mu ntara ya rumonge mm-hmm. bakayazana ari afatanye mm. igaca ituma ica gitoro kica gifatwa kihaca caka ego hanyuma iyindi iyindi mvo iyindi mvo eh ni ivyo twita ku ah, bivuye ku muyaga bivuye ku muyaga nkuba mhm. aya ma installation abantu bagira ugasanga bakoresha udutsinga duto duto tuzashobora kwakira umuriro regidezo irungika mhm. tugasha dutuma eh, bisha mhm. ugasanga bagiye gukoresha n'abatarabahinga bavyo kugira ngo barihe amafaranga makenya hanyuma rero ugasanga babigize nabi ku buryo bica bituma amasanganya amwe nayo mhm. hariho baravuga yuko hariho n’amasokasha asha kubera ko Eh, iyo bari abagizi ba nabi mhm. eh, ibyo rero sindabyemeza gose kuko ntawe turabona batwereka bati yaturiye isoko mugabo harababyibaza mva cya gipolisi kijejwe eh, inyamiramabi nizo zitwereka neza ego ariko gushika ubu hari naho mm. usanga bigoye no gutohoza bakatubwira nk'isoko yahiye gushika uno munsi hakaba heze nk'imyaka ibiri mugabo batarabona neza batarabona neza ico vyavuye kuba kabura kabisa ikintu cavuyeko mhm. haraho usanga uko amasoko yo yaba yaba yubatse byo byo ntibituma uwo muriro ushobora kwaduka iyo niyo ngorane rero nyamukuru duturonka cyane cyane uh-huh. iyo amasoko ahiye uh-huh. akenshi usanga dufise ingorane z'aho ducisha zijya modokari zo kuzimya ibi bakunze kwita kizimyamoto uh-huh. ugasanga uh, uko amasoko atunganije nta ni hake basigaza inzira kandi twamatse ko turabigisha tubibereka tubigisha neza yo gusiga iyo nzira mugabo barya anye bajejwe gutunganya amasoko no kuyakwirikira ku munsi ku munsi ngira ngo bibaza yuko kiya kibanza kiba gitakaye mm. bakabona isokira iramaze imyaka ibiri atangorana ah, igize bati hajya ahantu tuba tumaze kuhakura amafaranga haba hamaze gukoregwa ibitari bike mm. bagaca rero bahatanga mm. ugasanga nta nzira ihari ingorane ya kabiri biramaze kwibonekeza kenshi rimwe na rimwe ikanagaruka mu isoko yari yahiye eh, mbega none muri ico gihe mumaze kubona ibyo byose mwebwe ingingo muhora mufata kugira ngo iyi miriro ntisubire kwaduka niziye eh, twebwe turahimiriza mhm. tugahimiriza cyane cyane intwaro mm. tubasaba eh, abajejwe intwaro mu ntara no mu makomine tutinyahabona nimudufashe mugenzure mu masoko muri rusange novuga yuko intara cumi na zine kuri cumi n'umunani zose zaronse amasoko yahiye amasoko arenga abiri ku ntara mhm. urumva ko ari biguma byibonekeza none mbega igipolisi mwebwe mujije cyo gukinga impanuka y'imiriro eh, yadutse murahashika rimwe na rimwe baranabashimira cyane ingene mu byifatamwo mbega murafise uburyo bukwiye bwo gukinga nyine eh, cyane cyane kugira ngo iyo miriro muyikinge aba bariko baratwumviriza hariho n'ababayo barabonye imiriro myinshi muri bibiri na mirongo ibiri Eh, kuva cyane cyane mu ntango zo kw'icyenda haradutse imiriro myinshi aho mbere batubwira ko nonekaye ibintu byinshi cyane aho ibihumbi cumi n'icyenda bita abapasaperi pompiye bari babegeranije kugira ngo bashobore kugufasha kuzimya mm. za Australia harahiye ibintu byinshi cyane amamiliyoni y'amahegitari inzu z'abantu zirasha rero Eh, ntitwovuga natwe sinoje ngaho mbegumbeshe yuko eh, dufise uburyo bukwiye ariko ndashimira leta y'u Burundi kutwigoro yagize muri iki gisata cyo kuzimya imiriro kubera yuko muri bibiri na gatanu igihe twacanga abahoze eh, ku rugamba n'abahoze mu isoda cya leta mhm. twasanze hariho ikamyo zibiri gusa zari mu gisagara cya bujumbura kandi nazo nyine zari zishaje cyane ariko gushika uno munsi intara cumi na zibiri zirafise imwe imwe yose n'imiburiburi ikamyo yo kuzimya mhm. muri meri ya bujumbura niho hari e, uburyo bwinshi e, turacari ko turasaba leta yuko yodufasha kuko haracasigaye intara zitandatu zitararonswa ikamyo yo ariko hariho iziriko ziraza zabujijwe gushika Eh, n'ibi turimo bya korona virusi mhm. nayo ubundi tuba tumaze kuronka zibiri zimeze neza z'akarorero zimeze nk'iyi imubona kuri aeroporo ni kamyo mu burundi ari yonyine imeze neza kurya turaziziga rero zibiri ziriko ko ziraza bivuga yuko leta iri kiragira utwigoro twinshi cyane eh, kwishyura neza na neza iki kibazo ni aho leta igeze Eh, kandi bashyiramo ubwigoro bwinshi eh, twararonse inyigisho nk'uko polinari yari karabivuga mhm. ati murakenera inyigisho kumbure ngira hari uhabwaye kumbure hari uwundi ku murongo aza yamaze kutwakura alo alo amahoro neza tuvugana nande eh, amahoro cyane muvugana na yahusefu ineza muri Australia kaze yahusefu ego uramutse umutumire turi kumwe eee ndamuramukije umutumire opese eh, mpoze igihugu cy'u Burundi nabo bose baburiyemo ibintu yego mhm. hanyuma twabwiwe ibitandukanye turanabwirwa n'iyi n'ibijyanye n'ingwane rusange zikunda gushika kugira imiriro iboneke ndetse mm. haravuga yuko impamvu iyo muriro wabaye kutaramenyekana neza gushika ubu mm-hmm. ariko jewe nkaba nanjye nanifuje kugira nk'icyumviro fatiye ku byamaze gushikirizwa mm-hmm. e, mu bisanzwe turi ko turaraba mu gihugu cy'u Burundi turageranya n'ibihugu turimo kuko nabyo birafise amasoko tukareba kwene amasoko yahatunganije mm. tukaba tugeranye no mu rundi ukungene amasoko atunganije mm. ikibazo cy'umuriro um, ndabona ko mu burundi bari bakwiye kugwiza abona uvuga nti fire fighters ni ukuvuga ababirigadiye bagejwe kuzimya abapolisi atari uko byoza mm. birakorwa atari uko byoza birakorwa n'igipolisi tuvuge nko mu gihe ndimo mu gihugu ndimwo barafise aba volunteers abantu nyene bitanga muri Australia eh baba baraforomye mm ye baba baraforomye mu gihe abayicaduka nk'ico mm bagenda gukora ako kazi ko kuza e, gutabara mm -hmm. atari uko baba ari abapolisi mhm. rero muri ico gihe ubwo rwego rugiye hakaba hari abantu bari basanzwe bafise ubwo buhinga mhm. birashobora gufasha n'ingogana n'ingogo muri ruhabaye kuko baba bari hafi bagashobora gukora igikorwa cyo kuwuzima mhm. hanyuma ikindi nacyo niyumvira mm. ko bari kugwiza eh, bijya bikoresho bizimya imiriro bikaba byegereye ku isoko isoko yose iri mm. ikaba ifise ibyo bikoresho mm. hamwe habaye umuriro umuntu atenda kujya kure kubihiga mm-hmm. ikindi nacyo niyumvira ko gishobora gufasha mm-hmm. ni nk'uko eh, opc eh, anise yamaze kutumenyesha yuko mu mvu zitandatu yadondaguye hmm. eh, nakurikiranye yavuze ati imiriro bacana bagomba gushyushya nk'amabido arimo amavuta y'amamesa kugira ngo babashe kuyasuka mhm. aranavuga ibijyanye n'ibyo gushashika ibiyoba mhm. eh, niyumvira yuko hoboneka ubundi buhinga bwo gufasha abo badandaje kugira imiriro ntibigikoreshwa kumbure bakarondera nk'ibindi byuma hmm. eh, tugiye nko mu bushinwa usanga bafite ibyuma bashobora gukoresha bishobora gushashika ibiyoba cyangwa amashashi batenze gukoresha umuriro hmm. hama hariho n'ibindi byuma usanga bishobora kuboneka umuntu yoshira ku ibido yiwe hmm. irimo amavuta bikaciyagisha amavuta yiwe akacyasuka atarinze gucana umuriro izo n'ibindi bintu byoshobora gukoreshwa kugira ngo yego urakoze kuri icyo cyiyumviro ariko hariho akabazo kumbure eh, naho tutakabajije na kiyori yatwakuye ari mu bwongereza mbega iyo mutumbereye na anise araza kugira icyo akivuze ko eh, abadandaza baramaze kumenya bimwe byo kujya mu mashyirahamwe y'ubwishingizi asuranse kugira ngo eh, cyane cyane iyo ibyo bidandazwa byabo byononekaye bitwawe n'umuriro bashobore kuronka inshumbusho um, kuko twumva amasoko yaba yahiye mhm. ariko nkaguma nibaza ese amazu asanzwe atari amasoko yoba nayo ariho asa kuri purusantaje yo ingana n'uko amasoko yobasha n'ibyaba mhm. bitameze uko eh, nibaza ko hoba ibyigwa bigatuma hagwizwa abahinga kugira ngo yafatiye ku yakamenge yagize ati bimaze kuba inshuro zibiri aranafatanya n'ikindi kibazo ati hari ico mwotwereka eh, mwogira muti nk'iyi soko iheruka kwitazosubira gusha kumbure ibyo ngira biragoye no kuvuga ariko iki kibazo mucishura gute ndamushimire kuri iki kibazo cyiza yabajije polinari mhm. yavuze ati iyi soko yo mu kamenge ndetse n'izindi mhm. kubera iki vyama biriko biragaruka mhm. vyama biriko biragaruka kuko e, abantu nukuri baragoye urababwira ukabahimiriza ariko ukamenya ngo ariko ntibabikore ibyo tubigisha ibyo tubabwira iby'intwaro ibabarira ni ukuri byinshi ntibabishyira mu ngiro banigana bagomba kuronka aho badandariza ugasanga yanzira nzira barayizibiye igihe rero bibaye turabura aho duca ugasanga nk'ubu isoko yo mu kamega ugiye kuyiraba ni irageretse ariko yaruzuye ku buryo no ku ma esikariye hariko ibidandazwa n'abantu bagenda n'amaguru bafite ibibazo by'aho baca urumva rero kwama bigenda uko ni uko badashyira mu ngiro impanuro tubaha mm. ati “Niki n'igiki kitubwira yuko eh, n'ubwa gatatu butazoba mm. n'ukuri ntibaguma basamara n'ubwa gatatu buzoba mm. ni ukuri twe turabahimiriza nibareke gusiga imiriro batayije mm-hmm. ayo mabuji nibayazimye umuntu yugare kiyosike yarabye neza yuko atangorane uba mwinshi kurusha nicyo kimwe n'ibi yari aravuga uwo muri Australia reka kumbure hari ikibazo gifatanye nico ngomba ndababaze mugize muti mufatiye ku nyifato y'abadandaza bo nyene iyo muri ko murazimya umuriro abadandaza turabona bakoma induru bagira bati barashaka kuja gutabara ibidandazwa byabo mbega igihe hadutse umuriro inyifato ibereye muri ako kanya niyiye nukuri twebwe badutumwe batuburane ntidushaka kwemerera abantu yuko bisuka mu muriro burya kujya baronse eh, ujya mutahe mhm. naho byosha agifise amagara yoronka ibindi mhm. mugabo yitavye imana akayiswa mu muriro akitaba imana gahwera nukuri ukuri uruhombo rwoba rurenze mhm. nacyo gituma twe dushimira imana n'ibyabaye ejo nta muntu yitavye imana niko hari abo byagoye abantu batandatu barahahamutse abadamu batanu n'umugabo abo batanu twarabajanye kwa muganga muri district eh, sanitaire ya meri uwo mushinga ntaye nawe twamujanye muri rwakarete mhm. barahamutse muga ntibitavye imana mhm. urumva rero eh, kandi nta nicemeza yuko ari abo bene byo binjira gusa mhm. n'abaca bikika mu bariho bagaca bagenda gusahuranwa bagaca bagenda kuyora ibya barundi murakoze ereka imbere y'uko mwishyura uwo muri Australia naho hari uwundi ku murongo alo alo baramutse amahoro neza Eh, ndaramukije nawe pese anisete ego murakoze cyane ndabaramukije nanje ego tuvugana na eh, na Canesius ndi ndi Canesius eh, Bruxelles ego kaze murakoze cyane kaba nshimiye anisete subwa mbere kandi tura ah, akaza kutuganiza ivyerekeye ibi byo gukinga ibiza kuba nyagihugu igishimviro cawe nawe Eh, ura ufatiye icyumviro icyumviro byamaze kuvugwa numvise ababivuze b'imbere mhm. hanyuma n'ibyo eh, anise yashikirije ahubwo n'ibibazo numubaza mm. eh, hanyuma kuko mfatiye nk'uko tubibona ngaha ah, mhm. mu bisanzwe ubwo rwego rwiwe mu gukinga yavuze ko muri zaka nta na atari miriro mm. hari abantu hama hari miriro ibyo birumvikana mugabo ni nacyo gituma ahubwo bobo bafise intumbero zo kugabanura iyo miriro ni ukuvuga kuyikinga mhm. yihute mm. kandi abantu bashumbushwe mm-hmm. mbega none tubwira itandukanirizo hariho amasoko yihutirwa baca bagira n'ayandi bace bagira bati n'abariyo ntibagende hariya kuri kotebu mm. hanyuma ngira ngo aho yoheza akaduha umuco mm. hanyuma icya gatatu nagomba mpereze ko murabara ariko ariko kumbure ntabwo usanga umuhagije birebire eh, ibyo kubaka amasoko nawe kumbure eh, sinovuga ngo ari mu gisata kibijejwe oya birimwo birimwo mu byo urabona iyo umuriro wadutse mm. hariho ibice bikorwa kumbe si wabijejwe mu maguru mashya mubwayo yotubwira kumbe ibyo ibyo yobazi igituma iriya yoyo itaciye yihutirwa Mugabe iyi yoyo mu bushikiranganji wa mbere aratanga inzira zihuta zo kuyisanura ikindi kibazo ikindi kibazo urangiza kana mugabo nagomba n'uvitandukanira urangiza icaka twese cyanyuma nuko mhm. eh, nari kumubaza eh, kuvyerekeye no kuvuga uburyo bafise mhm. kuko ivyo ni ibintu biguma vyisubiriza mhm. eh, no kuvuga tukabibona hirya no hino ni ubuhe buryo bafise eh, bwo kugira abantu bagenzura mhm. ibyo bibanza bikunda gushamwa umuriro nk'amasoko n'ahandi n'ibikoresho baba bafise yatubwiye ko ariho za kizimyamwoto zaje ziriho nyinshi eh, afatiye ubwa mbere n'aho tugeze mugabo ahanini ni uburyo bwo kugenzura mhm. no guhindura no guhanura no guhana iyo hmm. babonye eh, iyo ahantu ushobora kwaduka umuriro murakoze murakoze uburyo bungana gute muri departema yiwe cyangwa muri direction generale hmm. kugira ngo baronke bonyene baba bafise abakozi n'uburyo hmm. n'ubuhinga eh, canke canke bitatu eh, agira ati mbega ko tubona none amazu asanzwe eh, adasha cyane ku rugero twavuga tuti rurarengeye eh, iby'amasoko canke co kimwe ati hari byigwa mwoba mubona bikeneweho gukorwa kugira ngo hamenyekane igituma amasoko cyane cyane aguma akogwa ariko kumbure nimvo mwagiye murazitanga z'aya masoko asha iri ni uruhara ni igisata kimwe kiri mu cyo twita platiforume nasiyonari do prevention de risque de gestion de catastrophe ni urwego rw'igihugu mhm. ruje gukinga ibiza no gutabara byashikiye mhm. harimo n'abaserukira ubushikiranganje butandukanye busanzwe bufasha iyo habaye ibiza mhm. harimo kuraruje y'u Burundi harimo amashami ya Nations Unies harimo aba ba confession religieuse harimo societe civile n'abandi egome rero abo bose natwe niko tubikora n'ubu rero duheruka kwemeza umugambi w'igihugu utegekanye nyinshi mu gihe cibiza n'isibe mhm. eh, ubu dusigaje yuko nyakubahwa umushyikiranganje wa mbere abitera ko umukono mhm. nayo ubundi mu mpera z'uku kwezi k'umunani twaremeje uwo mugambi w'igihugu mhm. uwo mugambi rero werekana ibiza nyamukuru bihanze igihugu twihutira dutegereza guhangana navyo muri ivyo harimo imiriro turiko turavuga yaba mm-hmm. imiriro ya mu masoko yaba imiriro yo mu mazu mm-hmm. mu mazu rero nabo nyene rasha nivyo no mubarira muri make uyu wo muri Australia Canisius nawe Canisius yabajije mm-hmm. ibibazo yatanze intererano tanze intererano nziza yavuze ati yashibikiye cyane kuvyo yise prevention ibi byo gukinga natwebwe turabikora turigisha amashirahamwe turigisha ahantu hahurira abantu benshi haba ubushikiranganji canke amabanki canke amasosiyete ingene bo kwikingira igihe imiriro mm -hmm. ni naho uzogenda mu mabiro atari uh, make mu masosiyete menshi ugasanga harimwo bijya bikono byo kuzimya imiriro icaduka mm -hmm. imbere yuko aba bahinga bo kuzimya twita abasapero pompier bashika mu mm -hmm. abantu bakaba barigwanako mhm. twaravyigisha amasosiyete za OTB za Sosumo za n'izindi nyinshi zidandaza ibitoro amabanki n'abandi benshi mhm. rero ibyo gukinga turabishimikira ko kandi twarigishije n'abantu mu masoko twaragiye mu gihugu hagati n'iyo mukamenge yahiye twari twarabibabwiye twarabibigishije aba badandaza bajya bajejwe gucunga amasoko barabirengako amategeko abitegekanya neza Ah, hanyuma abantu bakabirenga ko iki rero nicyo cyo gushimikira ko ndamushimire kuri izi mpanuro yaduhaye na twebwe no kubandanya tubisaba ko abajejwe gufata ingingo guhana abantu bakabikora eh, hanyuma icya kabiri nacu ati eh, mushimikira ko eh, nk'uko umushyikiranganje wa mbere yabishimikiye ko ati iyi soko bace bayisanura byihuta mugayi yejo niko hahiye igice kinini ariko hariho n'ikindi cyarokotse ku buryo rero icifuzo cy'umushikiranganje wa mbere ko ari kwiyeso kibandanye ikora kubera ntihokora igice kimwe kitahiye twashoboye gukingira byiza eh, nuko boca bakubura ibi byahiye bakabikurayo hanyuma abantu bagasubira gusanura kugira ngo isubire gukora mhm. ariko iyi soko nkuru nukuri ukuri biragoye bukwiye kugira ngo mukinge koko oya ntibukwiye mm. ntibukwiye ariko turashima intambwe tugeze ko eh, kandi navuze ko dushimira leta utwigoro igira mm-hmm. ibikoresho dufise eh, biradufasha gutabara bene igihugu igihe bashikiwe n'ibi biza eh, ah, ah, arashimikira mbere no ku nyigisho inyigisho twarazironkejwe turazironsa abapolisi hariho mbere n'uwasabye yuko ariko hariho akantu uwo mutumire yamye avuga ku bijyanye n'uko ngo abantu batubahiriza ngo zijya nzira ngo zicamwo zijya modoka za kizimyamwoto mhm. Eh, abanyagihugu bo eh, ntabwo bazabubahiriza amategeko numva yuko inzego arizo zikwiye gushyira amategeko mhm. umuntu yubatse akubaka nta imodoka yoca igiye kuzimya mhm. bakababomorera kuko ntungamwe ibihugu dutuyemo hari igihe wubaka baje kureba akabona wubatse nabi barakubwira ati ahantu habomore eh, woturira mugenzi wawe cyangwa inzu yawe yosha cyangwa ati wotera umutekano muke muri karitsiye rero twosaba inzego zijejwe umutekano no gukingira ibiza mhm. bagakorana n'aba enjeniyeri iyo bari gupanga bari gupandikira ukungene bubaka isoko mhm. bakavuga ati aha kimuka ugasanga rero iyo batabajimirije bikwiye ugasanga nyine barahombeye mhm. hama akabazo ka kabiri bose ibibazo niho nk'intererano twumva ari intererano ku bijyanye e, ku bijyanye n'ibintu bijyanye n'amasirase urabona ari umuntu usanga ubwishingizi muri banki bakamuguza nka miliyoni icumi cyangwa miliyoni mirongo ibiri mhm. twasaba leta ko leta n'amabanki e, n'abanyamitahe uko bogira nk'akantu kumvikana kwa masirase asirase kazi kareba mhm. aho umuntu agomba dandarize n'ibidandazwa byiwe akagira asirase imukingira kuko mhm. ndahamya ko nk'iri soko rya bujumbura iryo mhm. rya hirya mu kamenge nk'umuntu yari afitemo nk'umutwe wa miliyoni mirongo ibiri yari yagiye gufata inguzanyo muri banki nimba ibintu byiwe byahiye ngira bazomufunga ntusaba amasirasi na leta n'amabanki bikorane kugira ntihagire umuntu ahomba kuko hmm. urabona ushobora kubaka nk'inzu eh, mu kirundo cye cy'ibitoki cyangwa ingozi cyangwa bujumbura basa hmm. nk'inzu yubatse kuri miliyoni magana bice miliyoni ijana rero ihiye banki yarakuguje nka miliyoni mirongo itanu cyangwa ijana hmm. eh, udafise asirasi yo kugukingira urabona ko hazoguma hari amatati ubukene iki rero twosaba leta ko yo kwigisha abanyagihugu bakijukira amasirase n'amasirase akaje abanyagihugu akabigisha hamwe ata muntu n'umwe mhm. yotangura bizinesi yo kudandaza cyangwa yo kubaka cyangwa amabizinesi ya taransiporotasiyo mugahimiriza abantu uwo ari we wese ko mbere y'uko muha uburenganzira bwo gutangura ikintu bikaba ko afite ubwishingizi murakoze cyane kugira iyo miriro yadutse nyene baheze babandanye imirimo yabo baronka inshumbusho oya nukuri reka mm. kabisa kandi si bonyene eh, ibi by'ubwishingizi mu burundi ntibiratera imbere rwose mhm. n'ibi tugira ugasanga turafise za mituweli ni uko umengo ni itegeko umukozi wa leta bakamukata amafaranga bakayanuka muri mituweli agashobora kwivuza mm. nayo handi yaba bareka umuntu ngo abigire kugushaka kwiwe ntabuzi neza yuko baba babikora bikwiye kuba rero byiza byari bikwiye kuba umuntu kugira ngo yugurure ikiduka eh, kiyosike abe afise eh, ubwishingizi yagize mu makompanyi mm. ejo Eh, mbere hari uno munsi mhm. aho eh, icegera cy'umukuru w'igihugu yaja kuraba mu gitondo mu kamenge nyene haraye hameze mhm. niho yashimikiye cyane cyane kuri ubwishingizi bwishingizi mhm. eh, avuga ati hariho amakompanyi d'assurance icenda ashobora kwakira abantu ati nukuri abantu nibagende ariko kubahimiriza babona umengo n'amafaranga bataye kuko hakwiye kubitegeko byiza nukuri n'ahandi kuguma tubabwira Ego ni King Slay mu Bubiligi. Ego kaze icimviro cawe. Eh hanini ntera nkwakwanya ko n'umwanya ndabona uratujanye. Ego. Eh tubanje guhuza bene igihugu mu Burundi. Ababuriye ibyabo mu isoko. Mhm. Mhm. Ni novuga ko ari igitungwa rusangi mhm. ku banyagihugu bose. Mhm. Uko ihiye kuko benshi nibo bariko barakingira icyo gikoko kugira gishobore kuba bashobore kuzimya atangorane n'imwe atantambamyi n'imwe mugabo turashimira cyane abajejwe umutekano ko baragerageje ko bagwanye bagwanye habiri baja kuzimya abandi nabo birukana abantu ego hari mufise hari akabazo eh, ku makanya kugira ngo ushikirize kumure bimwe mu byokogwa ariko mbanze nongere kuri barya bariko baravuga bati mbega murafite ibikoresho bikwiye mhm. eh, ntibikwiye kuko mhm. hambavu ya modoka zizimya mhm. turakeneye ibyo twita tenidofe Mm. ni ukuvuga ni umwambaro mm-hmm. bajya bajya kuzimya baba bambaye kuko iyo ahantu haba hariko harasha hamaze gutekera umwotsi n'umuriro mm-hmm. eh, ntugenda wambaye izi mpuzu ubona twambaye n'abajya abapolisi ntibagenda bambaye nka zirya ubona n'abajya bari kwibarabara mm-hmm. haba hariho umwambaro ugenewe kwinjira mu muriro mhm. harimo n'ikicupa cha ogisijene cy'umwuka umuntu ahema mhm. agahema akoresheje icupa mhm. izo mpuzu zirazimvye impuzu imwe yo kwambika umupolisi umwe igugwa ibihumbi mirongo ibiri by'amadolari y'abanyamerika iyo rero turungitse ikamyo imwe kamyo yantiyensanzwe igiye kuzimya igenda ko ekipe y'abantu umunani urumva abo eh, ni uburyo bwinshi ibyo ntabyo dufise hanyuma ikamyo igiye kuzimya ubundi itegeza guherekezwa na kamyo siterine ikamyo ihetse amazi ibyiza icivomeraho aho nyene mm. kuko kuvaho ikaja kuvoma handi kure iza kugaruka hamaze gucikana cyane cyane ko abantu badafise umuco wo kubisa zijya zijya kamyo mm -hmm. tuba dukeneye kandi nuko iherekezwa n'ama ambulance kuko Eh, hari aho usanga hariho abantu bakomeretse canke bahahamutse mm-hmm. kubajana rero kwa muganga kugira ngo baronke ubufasha naho nyene tuba dukeneye ibikoresho mwe nivyo mm-hmm. rero muti nkokugwiki nyifato mm-hmm. icambere nuko amakioske ari mu mbaho yocibwa mu masoko yose yo mu gihugu cy'u Burundi simbanza gusigura byinshi ariko bose barazi yuko izi z'ibiti yo haje umuriro bica bituma isoko inyaruka gusha mhm. icya kabiri eh, no gusiga iyi nzira babigarutse ko benshi n'abategetsi baguma babivuga bati nyabuna inzira aho ijya kamyo igiye kuzimya ica mhm. nukuri ukuri babihubahirize bumve yuko eh, hajya ahantu hatari haratakaye mhm. nayo ubundi bajya bajejwe amasoko babona yuko kiriya kibanza gitakaye oya ntikiba gitakaye namba ego icya gatatu ahantu ku buryo n'ugiyeyo ataronka haca murakoze cyane murakoze kumbure sinzi ko hari akandi kajambo icyanyuma kwa gutunganya neza bijya bidandazwa kuko usanga ibidandazwa babi barabicangacanga mhm. ugasanga bicanga bicangacanze iyo habaye ingorane niko bica bitera ingorane gusumba bo mhm. bitandukanya ibirato bikaba ukwavyo kuko hariho ibintu twitare produit produits inflammables mhm. ivyo bintu ni nka birato vya plastique ni bijya burengeti najya amashuka ni zijya muzu bijya bintu bisha ningoga bagatunganya isoko ku buryo ibintu biba bitonze bitandukanye n'ahandi mu masoko ubu biracangacanze murakoze cyane ni nahani ikiganiro karadiridimba cuno munsi giciye kigarukira twari ko turaba ingene Burundi bukwiye gukinga umuriro ukunda kwaduka ugaturira amasoko twafatiye ku isoko ya Kamenge mu gisagara ca Bujumbura yahiye igice kitari gito uh, bivuye ku muriro wadutse mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu ushira umunsi wa gatandatu wiyindwi turiko turarangiza murakoze mwebwe mwari ko mwumviriza kino kiganiro barakoze cyane cyane abatumviriza bari mu makungu opesa anise nibaruta murakoze kubyimviro mwashikirije muri karadiridimba ndabashimiye ndashimiye n'abatwumvirije na cyane cyane abatereye intererano kandi nejo naho muzosubira kunkenera nukuri nzobita murakoze cyane arakoze Alphonse Kubwimana yari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro ikiganiro cari kiremeshejwe nanje Alain Desire Bukeye neza naho butaha